بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون <coughs> o'tgan darsimizda kitobning mavzusi to'g'risida qisqacha gapirib o'tdik muhammad abdulloh rahimahulloh kitoblarida odatda muallif yozuvchilar muqaddima beradi kitobiga muqaddima yozishadi lekin ba'zi bir olimlar kitoblariga muqaddima yozishmaydi masalan imom buxoriy rahimahulloh ham o'zlarini sahihlariga muqaddima taqdim qilmaganlar imom muslimda muqaddima bor ammo imom buxoriyni sahihlarida muqaddima yo'q ana shu muqaddimalariga innamal amalu bin niyat hadislarini keltirganlar allohu alam bu imom ham o'zlarini gaplaridan hech qanaqa bir so'zlarni keltirmasdan balkim kitoblariga muqaddima bo'lishlik uchun quyidagi aytiladigan oyatlarni bir muqaddima sifatida keltirib mana shu oyat hadislardan keyin kitobi tavhidni boblariga kirishadilar xuddiki mana shu oyatlar va kelajakdagi hadisni keltirishlikdan maqsad birinchidan odamlarning yaratilishligi nimagaligi va ularga vojib bo'lgan eng birinchi eng avlo bo'lgan narsa nimaligi va shuningdek biz kelajakda o'rganadigan tavhid masalasi qanchalik muhimligi va qanchalik darajada fazilatligini bildirishlik uchun mana shu muqaddimani e, keltirgandaylar vallohu alam bu e, olimlarni e, bergan tafsirlari va illo muhammad abdulloh rahimaulloh mana shu oyatlar mani kitobimni muqaddimasi deb hech bir joyda aytmaganlar bu tahrij deyiladi ya'ni e, aimmalar mana shu mana shunday o'rinlarda e, o'zlaricha tushunib tahrij qilishadi كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله aytadiki Zariyat surasida man jinlar va odamlarni faqat yolg'iz o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deyapti. Jinlar ular bizlarga nisbatan g'oyibiy g'aybiy olamdir ular ham alloh subhanahu va taolo yaratgan o'zini ibodati uchun yaratgan maxluqotlardan bo'lib hisoblanadi maxfiy va g'aybiy olam bo'lganligi uchun ular jin deb nomlangan arab tili ma'nosi shunga dalolat qiladi ammo va ma xalaqtul jinna val insa ins deb zikr qilinyapti ins deb maqsad ular insonlar ins deb nomlanishligidan maqsad inosdan ya'ni ular yolg'izlanib olmaydi balkim bir birlariga tirmashib va bir birlariga yaqin bo'lib va qo'shilishib yashashlikka tabiatlangan mahluqotlardir illa liyabuduni degani ya'ni meni yolg'iz o'zimga e, ibodat qilishlik uchun ba'zi bir mufassirlar aytishadiki illa liwahiduni meni bir deb bilishlari uchun deb mana shu o'rinda tavhidning ma'nosi chiqib keladi va وما خلقت الجن والإنس illa ليعبدون mana shu o'rinda odamlarning yaratilishligidagi hikmat bayon qilinib turibdi oyatda Alloh subhanahu va taolo odamlarni yaratdi va ularga aql berdi ularga payg'ambarlar jo'natib ularga kitoblar tushirdi va ularni yaratilishligida hayvonlarga o'xshatmadi agar ular mana shu Alloh bergan aqllaridan yaxshilikka foydalanishmasa ularga jo'natilgan payg'ambarlardan ularga iymon keltirib foydalanishmasa ularga tushirilgan kitoblarga iymon keltirib ulardan foydalanishmasa o'zlarining dunyoyu oxirat amallarida ular o'zlarini odam deb hisoblashsa ham bahoimlardan to'rt oyoqlilardan farqi qolmaydi sababi Alloh subhanahu va taolo odamning yaratilishligidagi asosiy hikmat ular uchun xuddayki yo'qdek bo'ldi Allohga ibodat qilishlik ularda bo'lmasa, besh vaqt namoz bo'lmasa, Alloh buyurgan buyruqni ado qilishlik, qaytargan manhiydan qaytishlik bo'lmaydigan bo'lsa, halol va harom chegarasi bo'lmasa ularga demak ular boyagi etilayotgan mahluqotlardan farqi bo'lmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala taolo aytadiki valaqad karramna bani adam Allah subhanahu wa ta'ala o'zi minnat qilib aytadiki biz odam bolalarini juda karomatlik va hurmatli qilib qo'ydik hurmatga sazovor bir maxluq qildik butun maxluqotlarni hammasi unga bo'yinsunadi tasxir qilingan nima uchun Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik uchun Allohni yolg'iz deb bilishlik uchun mana shu o'rinda yaratilishlikdan hikmat kelib chiqadi bittagina oyat butun odam zurriyotini balkim asl odamzodni yaratilishligini hikmatini bayon qilib berdi lekin qancha qancha dono odamlar borki qancha qancha aqllik ziyraklar borki dunyosini amallarini juda chiroyli ravishda bajaradi-ku, lekin o'zi nima uchun yaratilib nima uchun dunyoga kelib nima maqsadda yashab va qaysi maqsadda o'lishligini bilmasdan o'tib ketadigan zirek ahmoqlar bor shuning uchun ba'zi bir olimlar aytishadiki ulaika qavmun utu zakaan va lam yu'tau zakaan deydilar bu ibn taymiya rahimahullohning gaplari ular shunday qavmlarki ularga zakovat berildi e, ularga zakovat ya'ni zireklik va juda bir aqloniyatlik berildi ularga valam yu'tav zakaan ha bu o'rinda poklik yo'li ularga berilgani yo'q pokizalik yo'li berilmadi ya'ni ular Alloh tarafidan mana shu narsaga muvaffaq bo'lishmadi shuning uchun mana shu oyatdan boshlanishligidan kitobning mana shu kitobning mana shu oyatdan boshlanishligi tavhid masalasini asosligi va bu iymonning boshida va amalning ham boshida turadigan narsa shuligiga dalolat qiladi. Oyatning davomida Alloh aytadiki: "Ma uridu minhum min rizqi va ma uridu an yut'imun." Ular ulardan man hech qanaqa bir rizq ham xohlamayman. va ma uridu an yut'imun. mani taomlantirib qo'yishligini ham xohlamayman deyapti ya'ni odam zot o'ylamasinki Alloh ibodat qilishlikni talab qilyapti demak Alloh bizni ibodat qilishligimizdan foydalanar ekan deb yo'q aslo bu bo'lishi mumkin emas balkim Alloh aytadiki bandalar ularga bandalar Allohga hojatmanddir Alloh bandalarga hojat emas Allohu ahad Allohu samad Allohu samad ya'ni butun mahluqotlar unga hojatmand bo'lib u butun mahluqotlardan behojat behojatdir وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah bu oyatda qasamyod qilib aytayapti va ta'kidlab ta'kidga sazovor bo'lgan lafzlar sabab bu so'z haqiqatda ta'kidga sazovor Walaqad ba'athna biz har bitta ummatga payg'ambar jo'natdik. Va ularga etilgan gap shu bo'ldiki, ubudulloh Allohga ibodat qilinglar. vajtanibu tağut tağutdan uzoq bo'linglar وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا Alloh subhanahu va taolo tepadagi o'tgandagi darslarimizda aytganimizdek Alloh bandalarini bekordan bekor tashab qo'ygani yo'q. Balkim ularga payg'ambar jo'natgan. va in min ummatin illa khala fiha nadhir. Qaysi bir ummat bo'lsa-ki, Alloh unga payg'ambarlarni jo'natgan. ana shu payg'ambarlarga birinchi bo'lib qavmiga yetkazishligiga vojib qilingan masala u anibudulloh Allohga ibodat qilishlik Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik vajtanibut tog'ut tog'utdan uzoq bo'lishlik demak payg'ambarlar jo'natilishligidan hikmat birinchidan ana shu jo'natilgan qavmga hujjat qoyim qilishlik maqsad Alloh aytadiki rusulan mubashirin va munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allohi hujjatun ba'da ar-rusul va shuningdek ana shu payg'ambarlarga shuningdek ana shu payg'ambarlarga iymon keltirganlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishlikdir to'g'ri yo'lni ko'rsatishlik payg'ambarlarning minnati payg'ambarlarning mas'uliyati ana shular odamzodga Allohning yo'li bilan shaytonning yo'lini farqini etib jannat yo'lini ko'rsatib beradigan shaxslar shular payg'ambarlardir shuning uchun alloh subhanahu va taolo har bitta ummatga payg'ambarlarni jo'natib ularga vahiy qilingan narsa Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik va tog'utdan uzoq bo'lishlik tog'ut deganimiz u nima biz tepada o'tib ketgan o'tib yetib o'tganmiz tog'ut u banda har bitta narsaki uni chegarasidan oshgan bo'ladigan bo'lsa ana shu tog'ut bo'ladi u ibodatda bo'lishligi mumkin ergashishlikda bo'lishligi mumkin bo'yinsinishda bo'lishligi mumkin itoatda bo'lishligi mumkin qaysi bir holatda bo'lsa ham Allohdan boshqasiga beriladigan bo'lsa mana shu narsalar tog'utdan uzoq bo'lmagan bo'ladi shunda Allohning nahyiga qaytargan narsasi va buyurgan narsasini ado qilmasdan qaytargan narsasidan qaytmagan bo'ladi shunda وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا bu bobda yana bir oyat keladiki وقضى ربك Rabbingiz sizga mana shu narsani hukm qildi u nima u alla ta'budu illa iyyah uning yolg'iz o'ziga ibodat qilishligingiz va bil validayni ihsana ota onangizga yaxshilik qilishligingizni Alloh hukm qildi shu yerda mana shu o'rinda alla ta'budu illa iyyah alla ta'budu illa iya ibodat qilishlik faqat unga bo'lishligini Alloh hukm chiqargan. Allohning hukmiga qarshi kelishlik mumkin emas. Mana shu oyatdan biz tushunamizki la ilaha illalloh kalimasini balkim tauhidni ikkita rukni bor. Birinchi rukni nafi qaytarishlik va ikkinchisi isbot qilishlik. alla ta'budu nafi illa iyyah isbot bo'ladi mana shu ikki lafz birga kelgan vaqtdagina haqiqiy tavhid bo'ladi faqatgina Allohga ibodat qilinglar deyishlikni o'zi kifoya emas balkim Allohdan boshqasiga ham boshqasiga ibodat qilib yurmanglar degan narsani ta'kidlash kerak buni keyingi oyat tushuntiradi keyingi oyatda Alloh aytadiki va'budulloha va la tushriku bihi shay'a va'budulloh va la tushriku bihi shay'a Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilinglar va unga hech narsa qanaqa narsa bo'lsa ham u qanchalik darajada hurmatlik va izzatlik bo'lsa ham odamlar uchun karomatlik va martabalik bo'lsa ham Allah subhanahu va taoloni sherigi bo'lishlikka haqqi yo'q. Ho u farishta bo'lsin, hoki payg'ambar bo'lsin, hoki solihu avliyolardan bo'lsinki, Allohning haqqi hech bir maxluqotga berilmaydi. Sabab biz tepada o'tgan darsda aytib o'tdik, eng katta eng katta zulm u Allohning haqqi bo'lgan tauhid ibodatni Allohdan boshqasiga sarf qilishlik. wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a va qava robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana degan o'tgan oyatimizda Alloh ikkinchi qazo qilgan narsasi ota-onaga yaxshi yaxshi yaxshilik qilishlik. Bu oyatda shunday foyda borki, birinchidan Alloh subhanahu va taolo ota onaning haqqini o'zini haqqidan keyin o'zini haqqiga ergashtirib zikr qilyapti zikr qilyapti bu yerda va shuningdek Alloh subhanahu va taolo oyatda va bil validayni ihsana va bil validayni ihsana yaxshilik qilishlik otanglarga ota onalarga ovqat beringlar ularni xizmatini qilinglar deb muayyan bir yaxshiliklarni zikr qilgan yo'q balkim ihsana dedi urf odatda odamgarchilik bobidan ota onaga qanaqa yaxshilik qilishlik farzandni qo'lidan keladigan bo'lsa ana shu yaxshilikni eng birinchi bo'lib ota-onaga qilishlik kerak. Va bu yaxshilik qanchalik ko'p bo'lsa ham u ota-onaning hisobida kam bo'lib hisoblanadi. Va bil validayni ihsana Alloh subhanahu va taolo boyagi aytganimizdek bekordan bekor o'zini hech qanday bir sababsiz ota onani haqqini o'zini haqqiga ergashtirib zikr qilmagan shuning uchun bu narsaga e'tibor berishligimiz kerakki Alloh aytadiki imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma ota onaning birortasi yo ikkalasi yoki ikkalasidan biri sizlar holi hayotinglarda shular bilan birga bo'lsanglar ularning hech qaysiga uf deb etmanglar uf deb etishlik ya'ni bu ozor berishlik kalimasi o'zi bu ya'ni arab tilida uffin degani man zerikdim man charchadim man to'ydim sandan degani demak bu kalima juda og'ir kalima Alloh subhanahu va taolo otanglarni urmanglar, so'kmanglar, uni o'ldirmanglar yoki och qoldirmanglar degani yo'q. Eng oddiy bir kalimani bir misol qilib keltirdi. Al-isharatu bil adna ila al-a'la deyiladi buni olimlarning gapida. Kichkina narsa bilan undan katta bo'lgan narsalarga ishora qilishlik, ya'ni ota onaga demak ular qanaqa bir ravishda bo'lsa sani so'ksa ursa xorlasa nima qilsa ham ularga uf deyish mumkin emas demak uf deb so'z so'z bilan aytishlik mumkin bo'lmagandan keyin u so'zsizki uni so'kishlik yoki urishlik yoki undan ko'proq undan ham yomonroq bo'lgan narsalarni qilishlik minbob avlo mumkin emas shuning uchun bu narsaga e'tibor berishligimiz va shuni o'zimiz ham amalda ko'rishligimiz lozim bo'ladi keyingi oyatda aytadiki Alloh Alloh subhanahu va taolo aytadiki قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا bu oyat vasiyat oyati bo'lib hisoblanadi unda 10 ta vasiyat bor agar mana shu vasiyatlarni sharhlaydigan bo'lsak juda uzoq vaqt oladi va illo bir fursat bo'lsa inshaalloh bu oyatni mufassirlarni gapi bilan tafsirlab o'tishlikka harakat qilamiz lekin bizga muallif rahimahullohning aytgan zikr qilgan oyatning bir bo'lagi kifoya qiladi Alloh aytadiki qul ta'ala va atlu ma, ma harrama robbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam ularga ochiqdan ochiq aytingki mani yonimga kelinglar mani gapimni ochiq eshitinglar javobinglar bo'ladigan bo'lsa uni ham etinglar atlu ma harrama robbukum alaykum sizlarga ana shu sizlarni yaratgan sizlarga rizq bergan va sizlarni bor yo'g'inglarni hammasini tasarrufoti uni qo'lida bo'lgan rabbiylar sizlarga harom qilgan narsani tilovat qilib o'qib beraman o'shalarning eng boshida turgan narsa alla tushriku bihi shay'a Alloh subhanahu va taologa hech narsani shirk qilmaslik. Alla tushriku bihi shay'a. Shay'a bu nakira, nakira deyiladi arab tilida. Ya'ni hech qanaqa bir narsa. U ho tepada aytilgandek payg'ambar bo'lsin, farishta yoki avliyo yoki solihlardan, shuhadolardan va hokazo. kim bo'lishidan qat'iy nazar u Alloh subhanahu va taologa sherik bo'lishlikka haqqi yo'q. Bu oyat Qur'ondagi eng ulug' oyatlardan holanki oyatlarning hammasi ulug' lekin oyatlarning ichidagi eng asosiy oyatlardan bo'lib hisoblanadi bu. shuning uchun ibn masud radhiyallohu anhu aytadilarki من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ابن مسعود رضي الله عنه يتلركي كم دا كم muhammad aleyhi alayhi sellemnin vasiyatlari unda bir muhrlari bosilgan vasiyatlariga qarashlikni xohlaydigan bo'lsa mana shu oyatni o'qisin deb tepada aytilgan oyatni o'qisin dedilar nabiy sallallohu alayhi sallam o'zlaridan keyin hech qanday bir vasiyat tashab ketmaganlar alohida birovga shuning uchun abu juhayfa roziyallohu anhu ali roziyallohu anhuga ahli baytlardan bo'lganliklari uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam sizlarga alohida bir vasiyat qilib biror narsani ahd berib ketganmilar alohida deganlarida yo'q dedilar bizaga tashlab ketgan narsalari hech narsa yo'q faqatgina Alloh bir kishiga bergan Qur'ondagi bergan fahmi bo'lmasa va mana shu varaqdagi yozilgan hadislar dedilar ana shu varaqda yozilgan hadislarni ma'nolarini o'qib berdilar o'shalarni biri fikakul asir asirni asirga tushgan odamni ozod qilishlik musulmonlardan shunga harakat qilishlik va musulmon minam musulmon kofir sababli musulmon o'ldirilmaydi val aql aql deyiladi ya'ni o'lik o'lik o'ldiriladigan bo'lsa o'shanga qarindosh urug'lari to'la berishligi to'g'risidagi hadisga aytadilar demak asl nabiy sallallohu alayhi vasallam hech narsani alohida vasiyat qilib ketmaganlar shaxslarga lekin ibn masud roziyallohu anhu xuddiki mana shu oyatni bir ulug' oyatlardan biri xuddiki nabiy sollallohu alayhi vasallamni yo'lini topib o'sha kishini vasiyatlari nima ekan deb so'ramoqchi yoki izlamoqchi qidirmoqchi bo'lgan odamga mana shu xuddi javobdek muaz roziyallohu anhu aytadilarki qala kuntu radifan nabiy sollallohu alayhi va sallam ala himar man nabiy sollallohu alayhi va sallamni orqalariga eshakka mingashib olgandim shunda faqolali ya muaz shunda menga ey muaz dedilar أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله Ey Muaz siz bilasizmi? Allohning bandalarining bo'ynidagi haqqi nimaligi va bandalarning Allohda bo'lgan haqqi nimaligini bilasizmi dedilar. Bu haqlar bandalarni bo'ynidagi Allohning haqqi u bandalariga ular Allohning bandasi bo'lganligi uchun ularga vojib qilgan haqqidir. Ammo Allohda bo'lgan bandalarning haqqi u ham vojib, lekin bandalar Allohga vojib qilmagan uni. Alloh o'ziga o'zi vojib qilgan. Kataba robbukum ala nafsihi rahmah Allah subhanahu wa ta'ala o'zini nafsiga rahmatni yozdi, vojib qildi. Kimda kim yaxshi amal qiladigan bo'lsa, ha? Sizlarning qaysi biringlar jaholatlik sababli yomonlik qilib qo'yib, shundan keyin tavba qilib yaxshilikda bo'ladigan bo'lsa, Alloh kechirimli va rahimli zotdir. Mana shu o'rinda Alloh o'z nafsiga rahmatni yozdi. mehribonlikni yozdi vojib qildi shuningdek biz aytamizki bu hadisda ham Allohni hech kim ustiga biror narsani vojib qilishga haqqi yo'q qila olmaydi ham bu bandalardan bo'lgan vojib emas balkim Alloh subhanahu va taolo bandalarni haqqi bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'ziga o'zi mana shu vojibni vojib qildi shunda muoz roziyallohu anhu aytdilarki allohu va rasuluhu a'lam alloh va rasuli biluvchiroqdir dedilar قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا bandalardagi Allohning haqqi uni yolg'iz o'ziga ibodat qilib unga hech narsani sherik keltirish sherik keltirmasliklaridir dedilar mana shu haq haqlarning boshida turadigan narsadir u nima tepadagi yetilgan masala u nima Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlikdir Wa haqqul ibadi alalloh Allohdagi bandalarning haqqi alla yuazziba man la yushriku bihi shay'a unga hech narsani shirk keltirmagan bandani azoblamasligidir dedilar bu dar haqiqat tavhidning juda bir oliy darajadagi eng darajalarning eng oldida birinchi qatorida turadigan bir oliy bir fazilat fazilatidir nima u banda agar Allohga ibodat qilib unga shirk keltirmaydigan bo'lsa, Alloh uni azoblamaydi bu oyatda Allohga ibodat qilishlik zikr qilinmagan lekin u bandaning haqqidir bandaning haqqi Allohga haqqi ibodat qilib unga hech narsani sherik keltirmaydigan bo'lsa unda so'zsiz u Allohning marhamatiga yo'l yo'liqishi va qolgan gunohlarini Alloh subhanahu va taolo kechirishligi lozim Alloh o'shani o'ziga vojib qiladi lekin bu qachon bu banda la ilaha illallah kalimasini tahqiq qiladigan bo'lsa la ilaha illallah kalimasini tahqiq qilishlik kelajakda keladi shirku bid'atu ma'siyatlardan salomat bo'lishlik la ilaha illallah kalimasini tahqiq qilishlik mana shu bo'ladi ana shu odamlar hech qanaqa hisobsiz azobsiz jannatga kiradi va Allohga gunoh bilan borgan bandalar Allohning yolg'izligi va tavhidi bilan boradigan bo'lsa, qolgan gunohlari Allohning irodasi ostida bo'ladi. Xohlasa odilligi bilan uni azoblaydi, xohlasa o'zini hikmati va mehribonligi bilan gunohini kechirib yuboradi. Shunda Muaz radhiyallohu anhu aytdilar: "Qultu ya Rasululloh, afala ubashshirun nas?" Ya Rasululloh, odamlarga xushxabar yetkazmaymi mana shu o'rinda? deganlarida rasul sallallohu alayhi vasallam aytadiki, la tubashshiruhum fayattakilu nabiy sallallohu alayhi vasallam sallam shu o'rinda la tubashshiruhum fayattakilu ularga bu xush xabarni bermang ular amallariga ishonib qolishadi mana shu bor amallariga va iymonlariga ishonib qolishadi amaldan to'xtab qolishliklari mumkin degan e'tiborda ularga mana shu bishoratni berishlikdan qaytardilar bu hadisda juda ko'p foydalar bor o'shalarning eng birinchisi Allohning bandalarida bo'lgan haqqi va Allohning mehribonchiligiki qachonki banda Allohning oldiga hech qanday bir gunohsiz boradigan bo'lsa salomatlik bilan boradigan bo'lsa u har doim Allohning marhamatiga sazovor bo'lib boradi va shuningdek Muaz radhiyallohu anhu ning fazilatlari Muaz radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldil orqalarida mingashib nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan suhbatdosh bo'lib yurganliklari va shuningdek bir mu'minga yaxshilik xabarini yetkazishlik bu yaxshilikdan bo'lib hisoblanadi sabab muoz roziyallohu anhu shu narsani eshitgan vaqtlarida juda bir xursandchilik xabarini yetkazishga shoshildilar lekin mana shu o'rinda bir narsaga e'tibor berishligimiz kerakki laysa kullu ma yu'lamu yuqal har bitta bilgan narsasini odam gapiraverish kerak emas haddithun nasa bima yaqilun odamlarni aqli ko'targan narsani gapirishlik kerak shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu o'rinda shu xabarni etmaslikka buyurdilar Va yana bir narsa borki, ba'zi bir holatlarda ilmni yashirsa bo'ladi.